Si sí sabe, claro que sí sabe. Está dura como casabe, no está enferma y es grave. Mami, vení, choca, lo, choca, lo, choca, lo. Así me gusta a mí, choca, lo, choca, lo, choca, lo. De una manera sweet, suelto como arroz así ando. la pela matando mambo. se raspando. Con la cara con tile, como Rambo, como filete, de mañón. Te voy entrando, no eres bolsita de para estarte ocultando. Todo el mundo raspando. Todo el mundo raspando. Chocalo, chocalo, chocalo. Así me gusta a mí. Chocalo, chocalo, chocalo. De una manera sweet. Choca, la, choca, la, choca, la. De una manera sweet. Se formó la raspadera, te traigan la hielera que se juntó con el de la nueva era. Así que guiar, colócate como quieras. Una mami del Bronx que me gusta un montón. Mueve lo rico, mueve ese chapón. Una mami de Queens que la mueve bien sweet. Rico lo raspa, mirarle el bikini. Ya dio la nota del alcohol. Mi noticia solo guacharlo. Así que guiar, ven, colócalo. Y ven, chocalo. Chocalo, choca, chocalo. Así me gusta a mí, choca lo, choca, lo, choca, lo, de una manera sweet. Choca lo que te voy a rapar, de esa manera te voy a chocar. Bailame sensual, lo, so tight. que te voy a rapar, de esa manera chocar. sensual.